Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə başlayıram. İnnəl həmdəlillah. Həqiqətən də həmd ancaq Allaha məxsusdur. Nəhməduhu. Biz ona həmd edirik. Və nəstəinuhu. Ondan kömək istəyirik. Və nəstəğfiruhu. Ondan bağışlanmamızı istəyirik. Və nəstəhdihi. Ondan bizi doğru yola yönətmək istəyirik. Və nəuzu billahi min şururi anfusinə. Və öz nəfsimizin şərrindən Allaha sığınırıq və seyyəti aməlinə və pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq. İnnehu men yehdihillahu fələ mudillələ Həqiqətən də Allah kimə hidayət verərsə, onu heç kim azdıra bilməz. Və mən yudlil fələ hədiyələ və Allah subhanahu və teala kimə azdırarsa, ona heç kim hidayət verə bilməz. Və əşhədən la ilahə illallah vəhdəhu la şərikə ləh Və əşhədə ənnə Muhammədən abduhu və rasuluh. Və mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadət olunan haqq məbud yoxdur. Onun heç bir şəriki yoxdur və şahidlik edirəm ki, həqiqətən də Muhammed Allahın qulu və rəsuludur. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ey iman edənlər, Allahdan haqqı ilə qorxun, ona yaraşan bir şəkildə qorxun və çalışın öləndə müsəlman kimi öləsiniz. Ya eyyuhannəsu ttaqu rabbakumulləzi xalaqakum min nəfsin vahidə. Ey insanlar, sizi bir nəfsdən, tək bir nəfsdən yaradan və xalaqa minhə zəvcəhə və ondan zəvcəsini yaradan və bəthə minhuma ricalən kəsiran və nisəən واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ey insanlar, sizi bir tək nəfsdən yaradan və ondan zövcəsini yaradan və sizlərdən bir çox kişilər və qadınlar, yəni o ikisindən, yəni Adəmdən və Havvadan bir çox kişilər və qadınlar yaradıb yer üzərinə yayan Rəbbinizdən qorxun və qohumluq əlaqələrinə riayət edin. Həqiqətən də Allah subhanahu wa ta'ala sizə yaxındır, sizə nəzarət edir. Ya eyyuhəl-ləzina əmənuttaqullaha və qulu qulən sədidə Ey iman edənlər, doğru söz danışın. Yuslih ləkum əmələkum əməllərinizi islah edin və yaxfir ləkum zunubəkum günahlarınıza görə Allahdan bağışlanma istəyin və mən yuti illəhə və rəsuləhü fəqad fəzə fəvzən azimən Kim Allaha və Rasuluna itaat edərsə o böyük bir uğur qazanar. Əmmə ba'd. Sonra inə əstəqəl hadisi kitabullah. Bunu bilin ki, sözlərin ən doğrusu Allahın kitabıdır. Və xeyrəl hadiyi hadiyi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Hidayətin, doğru yolun ən xeyirlisi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin yoludur. Və inə şərrül umur muhtəsətihə. Şər iş Şər odur ki, o sonradan dinə əlavə olunub, sonradan dinə qarışdırılıb. Və kullə bidət ehm, innə şər umur muhtəsətə və kullə muhtəsətin bidə və hər bir dinə sonradan əlavə olunan bir icad bidətdir. Və kullə bidətin dəlalə hər bir bidət zəlalətdir. Və kullə zəlalətin finnər və hər bir zəlalət də cəhənnəmdədir. Allah subhanahu taala bizi bidətdən və bidət əhlindən qorusun. Həmçinin bidət əgər hansısa bir əməlimizdə bidət e, ediriksə, hansısa bir işimizdə, hansısa bir danışığımızda bidət ediriksə, e, Allah subhanahu taala bizim o işimizi islah eləsin ki, o işimizdən ə, e, əl çəkək, Allaha tövbə edək, Allaha bağlanaq və həmçinin Allah Subhanahu taala bizi bidət əhlinin fitnəsindən, fəsadından qorusun. Amin. Biz keçən dərslərimizdə sizinlə günahın böyük əlamətləri haqqında danışmışdıq. Dedik ki, demək yəni bu bir günahın böyük olması üçün, yəni biz nədən bilərək bu günah böyükdür? həmin günahın böyük olmasını bizə bildirən Allah Subhanahu taala və onun peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləmdir. Yəni Quran ayələri və Peyğəmbər sallam hədisləri o günahın böyük olmasını bizə xəbər verir. Yəni günahın böyük olmasının əlamətlərini biz Qurandan və sünnədən, yəni Peyğəmbər sallamın həyat yolundan götürürük. Biz sizə keçən dərsimizdə günahın bəzi böyük əlamətləri haqqında xəbər vermişdik. İnşallah həmin dərsin indi ardını e, sizinlə bərabər oxuyuruq. Allah subhanahu taala hər birimiz üçün faydalı eləsin. Günah işləyənin cənnətin ətrindən almayacağı, cənnətin iyindən almayacağı həmin günahın böyük günah olmasının sübutudur. Bir hədisdə Əbu Davudun rəvayət etdiyi, e, İbn Macənin rəvayət etdiyi və Albaninin hədisə səhih dediyi bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm belə demişdir: Kim Allah subhanahu və taalanın razılığını əldə etmək üçün öyrənilən bir elmi sadəcə dünyəvi bir məqsəd üçün, dünyalığa sahib olmaq üçün öyrənərsə, o kimsə qiyamət günündə cənnətin ətrini belə ala bilməz, cənnətin ətrini belə almaz. Demək, Allahın razılığını qazanmaq üçün öyrənilən elmlə o niyyətlə öyrənilən elmlə dünyaya sahib olmaq üçün hansısa bir vəzifəyə, hansısa bir məqama çatmaq üçün öyrənilən elm arasında böyük bir fərq var. Bu Allah qatında fərqlənir. Allah qatında fərq budur ki, Allah Subhanahu taala öz razılığı üçün öyrənilən və öyrədilən elmdən razı olacaq və o insanı xeyirlə mükafatlandıracaq. Ancaq dünyəvi məqsəd üçün öyrənilən elmdən və öyrədilən elmdən isə yəni ancaq dünyavi nəticə çıxacaq. Allah Subhanahu taala bizi həm bu dünya həyatı üçün, həm axirət həyatı üçün elm öyrənən və xeyirli, faydalı qullarından etsin. Və bizim günahlarımızı bağışlasın. Amin. Çünki e, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, yəni e, hər bir insan hər bir elmi Allahın razılığını qazanmaq üçün öyrənsə, onda Allah Taala ona cənnətə bəxş edəcək. Lakin dünyəvi bir məqsəd üçün öyrənsə, onda o cənnətin iyini belə hiss eləməyəcək. Günahı işləyən üçün həlak edici ifadənin vay sözünün, veyl sözünün istifadə olunması. Həm Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə, həm Allahın Rəsulu, elçisi, onun ayələrini bizə çatdıran, ayələri bizə şərh edən, bizə onun sirrini açan Peyğəmbər sallallarının vel ilə bağlı dediyi sözlər, yəni o günahın məhz böyük günah olmasının dəlili və sübutudur. Allah subhanahu taala buyurur ki, insanlardan alarkən tərəzidə ölçüb tam alan artıq alan. Ancaq tərəzidə onlara satdığı zaman, onları ölçmək üçün çəki, çəki çəkdiyi zaman isə nöqsan edən hiləkarları vay halına. Vaylun lil mutaffifin. Yəni El-Mutaffifin surəsinin 1-ci ayəsi. Vay olsun tərəzidə alladanların halına. Ardında da deyilir ki, o kəslər ki, özləri üçün alanda artıq alarlar, amma başqasına satanda çəkidə aldadarlar. Allah subhanahu taala buyurur ki, vay olsun onların halına. Bu vay sözü onu ifadə edir ki, onu bildirir ki, bu günah böyük günahlardandır. Allah bizi qorusun. Yəni əksik ölçmək böyük günahdır. Çünki sən özün alanda artıq almaq istəyirsən və qarşındakı insanın səni aldatmağını heç vaxtı qəbul etmək istəməzsən və qəbul etməzsən. Ona görə də başqasına çəkəndə artıqlaması ilə çəkməlisən. Bu hər məsələdə belədir. Hər bir məsələdə, hər bir məsələdə. Yəni ona görə Peyğəmbər sallam nə deyib? İslamın ümumi qaydası var. Peyğəmbər sallam deyib ki, özü üçün istədiyinizi özünüz üçün istədiyinizi digər mömin bir qul üçün, mömin bir bəndə üçün, mömin bir qardaşınız üçün və yaxud da mömin bir bacınız üçün istəmədiyicə tam iman etmiş olmazsınız. Başqa bir hədisdə isə deyir ki, özünüz üçün istədiyinizi başqa bir insan üçün istəmədikcə tam iman etmiş olmazsınız. Yəni hətta mömin yox ha. Hətta başqa bir insan üçün, digər bir insan üçün, mömin olmayan bir insan üçün istəmədiyicə də iman etmiş sayılmazsınız. Demək biz özümüz üçün istədiyimizi başqası üçün də istəməliyik. Yəni onda biz əsl iman etmiş saylarıq. Allah subhanahu va taala bizi əsl iman etmiş bəndələrindən etsin. Amin. Başqa bir ayədə Allah subhanahu taala buyurur ki: "Kullu humazatin lumaza." Yəni Vay vaylun likul humazatin lumaza. Yəni vay olsun üzdə gülən, göz vuran, təbəssüm edən, arxada isə arxada isə deməli nə eləyən ə, söz gəzdirən. Yəni üzdə başqa cür olan, arxasınca isə başqa cür olan halına vay olsun vay halına. Üzdə tənə vuran, vay halına. O kəsin ki, üzdə tənə vurur və arxasında isə nə eləyir? Söz gəzdirir. Vay olsun belənin halına. Bu vay sözü də onu göstərir ki, bu da böyük günahlardandır ki, e, bu günləri biz e, həqiqətən də elə bir insanlar içərisindəyik ki, baxırsan ki, səninlə ünsiyyət quranda, səninlə söhbət eləyəndə, yəni səninlə xoş münasibət bəsləyir. Lakin Səndən ayrılandan sonra isə ardınca dalınca müxtəlif söz söhbətlər yayır, müxtəlif sözlər danışır. Yəni Allah Taala da bu cür əməlin böyük günah olduğunu xəbər vermişdir. Vay sözü ilə Vel haqqında deyilmişdir ki, Vel cəhənnəmdə bir dərənin adıdır. Ümumiyyətlə vay sözü haqqında Qurani-Kərimdə olan Vel sözü haqqında təfsirçilər müxtəlif sözlər demişlər. Ən doğrusunu Allah bilir. Böyük günah günahların yəni böyük günahlardan biri də o günaha ki biz böyük deyirik bu günahlardan biri də həmin o günahı işləyənin əməllərinin boşa getməsidir. Yəni Allah Taala və Peyğəmbər sallallahu bir məsələ haqqında deyiblər ki, o məsələni edən, o işi, o əməli törədənin əməlləri boşa gedəcək. Bu cür əməllər edənlər də böyük günah sahibləridir. Yəni o əməli etmək də, o əməl də böyük günahdır. Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, Əl-Hucurat surəsinin ikinci ayəsində, Ey iman edənlər, səsinizi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səsindən hündürdə çıxartmayın. Bir-birinizə qışqırdığınız kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə də yüksək səslə qışqırmayın, yoxsa siz fərqinə varmadan qəflətdə olduğunuz halda sizin əməlləriniz boşa gedər. Allah qorusun. Allah qorusun. Burada bir çox müsəlmanlara dərs vardır. Bəzi məscidlərə gedirik. Bu sözü mən Allahın razılığını qazanmaq üçün deyirəm. Bəzi məscidlərə gedirik, sakit namaz qılmaq üçün. Çünki insan məscidə girəndə, sakit bir şəkildə namaz qılanda ona rahatçılıq gəlir, onun imanı artır. Cəmaatla olduqda, cəmaatla bir yerdə gündə 5 vaxt namazları qıldıqda, hər bir namazı ayrı aralıqda, hər bir namaza getdikdə onun imanı artır, ona rahatlıq gəlir. Ancaq siz təsəvvür edin, bir məscidə gedəsiniz, sakit bir namaz qılmasıyasınız və birdən məsciddə olanlar hamısı oca bir səslə Peyğəmbərə salavat gətirələr. Onda sizin fikriniz dağılır. Onda sizin qəlbinizə rahatçılıq gəlmir. Niyə? Çünki artıq məsciddə səs-küy yaranır. Yəni olmaz. Yəni ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi salavat deyəndə, salam deyəndə sakit səsli demək lazımdır. Yəni bunu Peyğəmbər sallallahu əmr etməyib ki, məsciddə hamı birdən xor bir şəkildə ona salam desin. Yox, sakit bir şəkildə salam de ki, yanında namaz qılan, ibadət edən, Quran dilində digər bir müsəlmana mane olmayasan, ey müsəlman. Çünki bax bu böyük günahlardan sayılır. Və Allah qorusun, əməllərinizin boşa getməsidir bu. Yəni belə etməyin, Allah xatirinə belə etməyin. Buraya da rivayet edir ki, Peyğəmbər sallam belə demişdir. Kim əsr namazını əsr namazını, ilkindi namazını tərk edərsə, onun əməli boşa gedər. Onun əməli, onun əməli hədər gedər. Hədər gedər. Buxar rəvat etmişdir. Günah işləyənin qiyamət günü gücünün çatmayacağı bir deməli, işlə bir ə, ağırlıq, ağırlığa tutulacağını bildirilməsi. Yəni ki, Böyük günahların əlamətlərindən biri də budur ki, o günahı edəndə qiyamət günü onun üzərinə gücünün çatmayacağı arzu yüklənəcək. Allah qorusun, Allaha sığınaraq. İbn Abbas, Abbas kimdir? Peyğəmbər sallam əmsidir, oğlu Abdullahdır. Peyğəmbər sallamdan ən səhih, ən gözəl hədislər rivayət edib. İbn Abbas, Allah hər ikisindən razı olsun, həm Abbas, həm də oğlundan. Deyir ki, Peyğəmbər sallam belə buyurmuşdur. Kim görmədiyi halda bir yuxunu gördüm deyib cəmaata danışarsa, axirətdə axirətdə 2 arpa dənəsini, 2 arpa, 2 buğda dənəsini, balaca dənələrdir, bir-birinə düyümləməsi ilə mükəlləf tutulacaq. Yəni kim durub səhər cəmaatı desə ki, görmədiyi bir halda bir yuxunu gördüyünü desə, Qiyamət günündə ona iki dənə arpa verilir, verilir və ona deyilir ki, bu iki arpanı bir-birinə düyməlisən. Amma o bunu edə bilməyəcək. Yəni o iki arpanı bir-birinə düya bilməyəcək. Kim bir cəmaatın eşitməsini istəmədiyi bir sözünü öyrənməyə çalışarsa, yəni kim bir cəmaatın cəmaat iki nəfərdən çox insanlara cəmaat deyilir. Kim bir cəmaətin eşitməsini istəmədiyi bir sözün öyrənməyə çalışarsa, yəni qulaq oğurluğu edərsə, yəni iki nəfər danışır, başqa bir nəfər də yaxınlaşır, onlar görmədən, bilmədən onların söhbətinə qulaq asır. Kim belə edərsə, qiyamət günü qulaqlarına əridilmiş qurğuşun tökülər. Qulaqlarına qiyamət günü ərimiş qurğuşun tökülər. Kim də hər hansısa bir canlının hər hansısa bir insanın və yaxud hər hansısa bir heyvanın şəklini və heykəlini düzəldərsə, o da qiyamət günündə etdiklərinə can verməklə məsul olar. Yəni, bu dünyada kim insan və heyvan şəkilləri çəkərsə, qiyamət günü Allah subhanətələ onu dirildəndə həmin o çəkdiyi heyvan və insan şəkil və heykəllərini də dirildəcək və Allah Subhanahu taala həmin insana deyəcək ki, o şəkili çəkən insana ki, bunlara can ver. Amma o da bunu edə bilməyəcək. Demək, etdiyimiz əməllərə görə diqqətli olmalıyıq ki, qiyamət günü Allah Subhanahu taala bizim üzərimizə ağır yük yükləməsin. Allah Subhanahu taaladan kömək istəyirik. Allah Subhanahu taalaya sığınırıq. Bizim xilasımız, bizim xoşbəxtçiliyimiz bizim bu dünya və axirət həyatında nemət içərisində olmamız ancaq Allaha bağlanmamızla ola bilər və Allahın və onun rəsulunun dediklərini yerinə yetirməklə ola bilər və Allahın və onun rəsulunun onlara tabi olan sahabələrin, əhl-i beytinin, böyük alimlərin sözlərini oxuyub faydalanmaqla, yəni əməl etmək ola bilər. Biz dua edərək yalvarırıq Allah subhanətə bizi nə bu dünyada, nə axirətdə Gücümüz çatmayan ağır yüklə yükləməsin. Amin. Esselamu Aleyküm və Rəhmətullah və Bərəkatuhu.